kiel helpi nian planedon. Oni conscias che nia planedo estas en dangero, cefe pro la climata shangio, aparte la tutmonda varmigio, cae pro la rubagegoe, cio estas la producto de troa consumo. Ecte 1995 ocasas tiu jare grandai internazia conferenzoi pli climat shangio, conatai per la acronimo COP vidu Wikipedion in la Angla au en mal multae alia lingvoi. Grava estis la conferenzo in Kyoto in 1997, ciam estis subscribita la conata protocolo de Kyoto, cion usono ne acceptis. Alia grava ocaso estis la Accordo de Pariso, farita dum la COP 21 in 2015, cae acceptita de Osono. Sed bedaurinde, la nuna Osona presidento Trump decides ne plu accepti tiun accordon. La unuan de junio 2017, la Osona presidento Donald Trump annoncis che la Osono retirigas e la tut monda climata accordo de Pariso. La celo de tio accordo, pri cio en 2015 consentis presca o ducent landoi, estas limigi la crescon de la tut temperaturo causitan de homa activetso gis du grado et celsius. Quancam usono sub sia antaua presidento Barack Obama subscribis la climatan accordon, Trump dum sia palot campanio promeses lasi la usonon retiri sian consenton. Pacintan decembron, Brasila novage el sendo informis che uno faris liston de simplai agoi per cui ciui homoi povas helpi nian planedon supervivi. Quelcan tagon poste mi sercis pritiu in Google cae constatis che tia listo ne estas nova. Ni vidis plurain similain aperintain ecte 2004 au eble antaue. In quelcae elili, estas mencitae tridec, tudec, dec du rimedoi por savi nian planedon. En la listo de uno estas quindec. Tiu listo estas titulita Gvidilo por pigrulo cae pigrulino por savi la mondon. Gi estas dividita in tri partoen, niveloen, kiu vi havas amusan titoloen. Uno, sofo superstelulo, superstelulino, quio volas diri che oni povas fare multon presco sidante sur sofo, au almeno ce computilo. Du, hero, heroino de la familio. Tiu parto pritractas agoen quin oni povas fare heime. Tri, la bonulo de la quartalo, pri agoe fareblae exela heimo mi resumas quelcan el AGOI proponita en la tri partoi. Nivelo 1. Sparu electran energion, el shaltante apparatoin, ciam vine usas ilin. El shaltu la electran lumiloin, ciam ili ne estas necessai. Evitu printi, exemple, bancaen documentoin. Pagu facturoin rete ne printu reta in textoin pri kiui vi interesigas. Legu ilin sur la computilo, tabuleto au compufono, au cae conservu ilin en la computilo. Dissendu in sociae retoi gravain informoin pri ecologiae problemoi cae solvoi. Sendu messagioin pri tio al regionae au naziae autoritatuloi. Accettante in la interreto, preferu firmaoin pri kiui vi scias che ilia agadoi ne damagias la naturon. Nivelo DU Uso sekigiloin, har sekigilon, lav laueble malofte. Uso la lav machinon nur kiam gi estas plena. Prenu duschon rapide, inter quin cae dec minutoi. Mi mem opinias, che quin minutoi SUFICIAS. Manju mal da viando, rugia, blanca, fisha. Por producti viandon oni uzas pli da natura e rimedoi ol por producti plantoin. Acetu productoin ki vi trovigas en mal multae kai mal grandae pakajoi. Ansta tau mal noven kai lumigiloin per modeloi ki vi bezonas mal da elektra energio la weble instalu sun panelo in sur via domo la weble conservu pluv aquon kai uso gin por PURIGI la PLANCON, exemple de trotuaro kai por aquumi la PLANTOIN de via giardeno nivelo 3 faru aceto en proxima i vendeoi tiel vi for usas mal pli da fuelo Ne lasu la mercatica in trucoin influivin ne accetu pli da productoi ol vi vere besonas. Ciam vi faras accetoin, usu vian propran reuseblan saceton. Ne usu la plastain saketoin, ciuin la vendeioi ofertas. stato veturi en privata auto, laueble iru piede, biciclo au usu publica in veturiloin conservu vian auton in bona stato, porque gi eligu mal da toxa fumo. Donatsu tion, kion vi ne usas.